intersindikalak deituta amalaugarren greba eta mobilizazio eguna izan da atzokoa eta erretretaren erreforma bertan bera usteko aldarriarekin elkartu dira beste behin zeudete sindikatuko San Pierre Etxeberri. Hamasei egun pasatu ditugu karrikan, azken uh, bost hilabete horietan, uh, eh, berezi tasun bat bada, uh, heldu den uh, keinaren sortzian deputatuek ikusiko dugu ea boskatuko duten edo ez, ea berriz ere bere artikulu famatu hori atuko duten, ez dakigu, ba ustegun honetan liot talde parlamentarioak erretreta hartzeko adinaren gibelapena indargabetzeko aurkeztu duen lege proiektua eztabaidatuko da Frantziako Asamblada Nazionalean eta Baionako CGT sindikatuko ordezkari den Patricia Glorik erranduenez. Là on va attendre effectivement le, le 8 juin pour se prononcer et pour euh, éventuellement proposer euh, une nouvelle mobilisation ou une nouvelle forme d'action. Donc euh, on attend euh, de se et discuter ensemble. Eta intersindikalak deitutako manifestaliarekin bat egin du ere lab sindikatuak. Argitxu dufo ordezkari antzun Mobilizatuak gira orain duela eh, bizpairu e, eh, <laughs> lauzpa bost eh, hilabete, karrikan, numrean, enpresetan ere, eh, greban, langileok greba egunak egin, egin ditugu. Eta baita ere, er, erreforma hori ez dela, arrazoi bakarra karrikara ateratzeko eskatzen duguna da guk, e, justizia soziala ondasunen banaketa justua eta laben kasuan nola ez bertan e, bertan eraiki behar ditugula gure tresnak honen haintzinean azken fian frente bat eraikitzeko e, frantses estatuari.